Nilqakom għat-tieni programm f'sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Programm ta' tfittxija, programm ta' skoperta, programm li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, oħrajn li ma konniex nafu bihom, jun kella dawk li konna naħsbu li huma mod, u fil-proċess forsi nintebħu wkoll li huma mod ieħor. Jena Tony Sant nun akoma t-tieni program, fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici. Għonek qed nippreżentaw affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-enċiklopediji. Però minħabba li qegħdin fis-seklu 21 u issa anke dħalna fit-tieni deċenju ta' dan is-seklu, l-enċiklopedija prinċipali hija il-Wikipedia. Il-Wikipedia hija enċiklopedija online u mibnija fuq ħames prinċipji bażiċi. Dawn huma magħrufa bħala il-ħames kolonni li fuqhom hija mibnija Il-Wikipedija L-ewwel, il-Wikipedija hija enċiklopedija. It-tieni, il-Wikipedija tħaddan perspettiva newtrali. It-tielet, il-Wikipedija hija ħielsa u b'xejn. Ir-raba', l-edituri tal-Wikipedija Għandhom jirrispettaw lil xulxin u jikkomunikaw dejjem b'mod dinjituż. Il-ħames, il-Wikipedia m'għandhiex ħafna regoli fissi.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 Onek tajep li najdilkom dwar xanna fil-program tal-lum illi huwa maqsum f'żewġ partijiet. Fl-ewwel parti jiena se nlaqakom ma' xi ħadd illi qed jgħinni fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi. Xi ħadd illi jew storikament inkella attwalment jew forsi anke l-qudiem qed jgħini u se jkun qed jgħini biex eh, nimraħ f'din id-dinja enċiklopedika. Xi drabi dawn il-mistednin se jkunu nies li nafu. Drabi oħra se jkunu nies li għadni għan għasmal tqajt maħħom. Tista' anke tkun inti jekk l-affarijiet jiġu hekk. Ħafna drabi dawn se jkunu nies li huma attivi jew fit-tfittxija personali tiegħi jew nkella fid-dinja enċiklopedika b'xi mod jew ieħor, kif din torbot mal-Wikipedia. Fit-tieni parti mbagħad Fil-vjaġġ enċiklopediku tal-lum se nilqakom ma' xi ħadd li sa joħodna f'diversi postijiet illi qed nittama anke illi nimirħu sew f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Qed nirreferi għal Tony Micallef. Ikolli ngħid illi Tony Micallef hi raġuni prinċipali illi għażilt illi ninkludih f'din il-parti tal-vjaġġi enċklopediċi hija r-raġuni illi huwa l-President ta' għaqda volontarja msejħa Wikimedia Community Malta. Il-fatt li l-Wikipedia u attivitajiet oħra marbuta magħha huma wikis oħra hija l-qofol eh, tas-suġġett tal-vjaġġi enċiklopediċi f'din is-sensiela u l-fatt ukoll li l-istess ħaġa jista' jingħad għall-Wikimedia Community Malta eh, jagħmel lil Tony Mikallef u din l-għaqda eh, mistieden naturali eh, fil-bidu ta' din is-sensiela għalkemm illum mhuwiex meta bdiet din is-sensiela ma għadna fil-bidu biżejjed biex tal-anqas mill-ewwel niġu għal dan is-suġġett. U allura jiena se nħalli lil Tony jibda billi jispjegalna kif bdiet il-biċċa kollha tal-Wikimedia Community Malta. Mela, il-Wikipedia kienet hi li xprunat lili għall-Wikimedia Tgħidli kif? Konna ltqajna f'okkażjoni soċjali jiena u inti, kienet okkażjoni li organizza Vince Fabri, Poeżija Plus. Fejn hemmhekk fejn hemmhekk konna konna ltqajna jiena u inti, U konna tkellimna l-ewwel darba jena u inti. U kelma ġib l-oħra u huwa stabbilixxejna kuntat jena u inti kif taf inti. U bad eh, ftit wara eh, kont qiegħed naħdem isfel nirċivi telefonata minn għandek eh, u għat li ton għat li titħajjar li tidħol magħna fil-Wikimedia Community Malta għax konna għadna se niffurmawa. U jien laqas kont naf xinid il-Wikimedia Community Malta, ġifieri permezz tal-istedina tiegħek li jiena l-qajt bil-ferħ. U allura hawnhekk tibdew tifmu Għalfejn jiena kelli nitlob lil Tony li jirrakkonta x'inkella nispiċċaw sija sħiħa tisimgħu lili biss nirrakkonta. Wara kollox, Dawn il-vjaġġi enċiklopedici nixtieq noħroġ minnhom ukoll l-idea tal-kollaborazzjoni, l-importanza illi naħdmu fl-imkien, l-importanza li nisimaw lil xurxin, l-importanza illi naħdmu b'mod illi mhuwiex biss solitarju, anke jekk nagħmlu ħinijiet twal waħidna jew inkella magħluqin fil-bużżieqa tagħna ħalli nsejħilek, imma hemm ukoll dawn l-aspetti ta' kif nistgħu naħdmu flimkien. U Tony ikompli jispjega aktar dwar kif topera allura il-Wikimedia Community Malta. Hija komunità fejn fiha hemm nukliju ta' nies mhux biss lokali li għandhom għal qalbhom l-ewwel nett il-Wikipedija. It-tieni nett, ħidmiet oħrajn li jiġu organizzati eh, b'rabta mal-Wikipedija jew ma' inizjattivi oħra li l-Wikimedia għanda. Nsemmu eżempju eh, Wiki Loves Monuments, Wiki Loves Art. Eh, u permezz ta' dina il-komunità f'dawn il-ftit snin li ili fija jena, eh, infetħu li bibin ġodda, bibin ġodda għal oqsma differenti L-ewwel nett niltaqa' ma' nies differenti li għandhom għan komuni li jixtiequ jaqsmu u jkabbru t-tagħrif tagħhom f'oqsma marbuta mal-arti, mal-fotografija, mal-wirt kulturali u l-wirt nazzjonali fuq pjattaforma li toffri l-Wikimedia, jew aħjar fuq pjattaformi li joffru li toffri l-Wikimedia. Eh, u anka għalija personali l-Wikimedia kienet mezz fejn jiena inkompli anka eh, nistana fit-tagħrif u anke fil-metodoloġija u fl-iżvilupp li qed toffri d-dinja tal-informatika b'mod speċjali l-għodod differenti li wieħed isib fi ħdan il-Wikimedia Community, mhux biss hawn Malta rridu ngħidu għaliex ħa nsemmu l-eżempju li huwa forsi l-iktar popolari f'dawn l-aħħar ħames snin il-Wiki Loves Monuments, jiġifieri il-Wiki Loves Monuments permezz tal-Wikimedia Community, il-kompetizzjoni li norganizzaw kull sena eh, permezz tal-Wikimedia Community dawn ir-ritratti illum jinsabu fuq eh, pjattaforma li eh, hija rikonoxxuta u hija użata minn bosta nies f'bosta pajjiżi differenti. Ġifieri jiena għalija. Tajjeb ingħid illi dwar sew Wiki Loves Monuments kif ukoll dwar Wiki Loves Art u eh, proġetti oħra tal-Wikimedia Community Malta li semma Tony hawnhekk fuq fuq inkomplunu eh, nimirħu eh, fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin ta' din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi għall-fatt li dan huwa l-mod kif nikkollaboraw. Imma fil-qalba ta' kollox, fl-aħħar mill-aħħar, hemm il-Wikipedija. Il-Wikipedija sirt naf biha Naħseb bħalma ħafna nies li kienu jużaw l-internet fl-imgħoddi saru jafu biha. Saru jafu biha għaliex kif tidħol fil-Google u tfittex xi ħaġa fil-Google inti, il-Google eh, jagħti priorità lill-materjal li jkun qiegħed fuq il-Wikipedia. U tamel, u zajtu, u zajta kemm il-darba l-Wikipedia għal diversi raġunijiet għal dawk li li huma affarijiet marbuta ma' delizzji tiegħi. U kultant tidħol u tfittex anka għal kurzita, kultant eh, dak iż-żmien b'ħafna kawtela anka għal xi riċerka, għaliex tittoqgħod attent il-materjal li jkun hemmhekk Eh, jekk ma toħdux mill-ewwel imma forsi mbagħad jibgħatek fuq jekk ikun hemm citation fuq sorsi oħra għaliex eh, naħseb li taqbel miegħi fil-bidu tal-Wikipedija jien anke l-università. Ara, ħankunu ċarja. Ma nix qed ngħidu illi l-Wikipedija hija sors ta' referenza. Jew inkella għandha tkun sors ta' referenza. Il-Wikipedija hija enċiklopedija, u bl-istess mod bħalma r-riċerka ma ssirx biss fl-enċiklopedija imma l-enċiklopedija tintuża biex inti tmur u timraħ f'suġġett partikulari aktar fil-fond, il-Wikipedija l-istess ħaġa la darba hija enċiklopedija. Kien hemm ħafna preġudizzju kontra l-Wikipedija fl-università, niftakara ċara ġifieri, Allura meta konna nieħdu materjal minn fuqha, speċjalment fuq assignments u hekk, eh, kont kont nagħmlu b'ħafna kawtela u kont nipprova mmur fuq is-sors li qed tikkwota il-Wikipedia. Din li il-Wikipedia hija enċiklopedija u ftit aktar minn hekk. Ehm, hija enċiklopedija il-Wikipedia, eh, mhux sors akkademiku eh, ta' riċerka, imma biss eh, punta tluq għal forsi riċerka aktar fil-fond, dan huwa suġġett li se nerġgħu niġu għalih indubjament anka drabi oħra f'din is-sensiela, anka ma' mistednin oħra. Forsi jkun aħjar illi lil Tony nistaqsih bħalma għamilt anka fl-ewwel laqgħa li kelli eh, ma' missieri fil-puntata li għaddiet eh, dwar l-enċiklopediji eh, fit-tfulitu u u jitrabba u anke mbagħad eventwalment fil-familja tiegħu. U Tony għandu Storja ħelwa wkoll x'jirrakkonta dwar dan bħalma nimmaġina li sa jkollhom ukoll mistednin oħra f'din is-sensiela. L-iskola kellna kopja fejn kont immur jiena ta' enċiklopedija, però fid-dar tiegħi nista' ngħid li Qatt ma kellna enċiklopedija fil-veru sens tal-kelma b'ħafna volumi li wieħed forsi jistenna li jkollu. Imma jiena dana għar-raġuni li ġej minn familja ta' kif taqbad tajt, modesta ħafna ta' riżorsi u ma kenniex mezzi biex nixtru kotba, aħseb u ara enċiklopedija. Però jiena kelli hija li kien u għadu jgħix ir-Renju Unit u eh, hi huwa 17-il sena ikbar minni. Eh, u niftakar meta kelli qisu 8 snin, Kien ġie Malta u ġabli enċiklopedija li għadha għandi. L-enċiklopedija li Tony akkwista mingħand ħuh jisimha Ward Locke's Junior Pictorial Encyclopedia. Mhix dik l-enċiklopedija li forsi il-Pearse fi żmienna kienet waħda mill-enċiklopediji li huma l-aktar popolari, però kienet forma ta' ktieb li fiha kellha ħafna materjal li taf inti tkun għadek żgħir, taffaxxina ruħek u nista' ngħid mill-ewwel li din l-enċiklopedija fil-fatt għadha għandi għalkemm l-użu tagħha illum huwa irrelevanti. Kienet li affettwatni ħafna dwar passjoni tiegħi għaliex eh, dejjem kont inħobb insegwi Rediffusion, u x-xandir u propju f'din daqsxejn ta' enċiklopedija bażika ħafna kien hemm spjegat kif jaħdem stazzjon tar-radju. Eh, u minn hemm nista' ngħid li minħabba din l-enċiklopedija nibtet fija eh, din il-passjoni li għadha sal-lum għal xandir għal recording għax kien hemm niftakar ukoll kif jaħdem tape recorder xi ħaġa bażika għall-aħħar. Ehm, imbagħad tul iż-żmien ġili kont ġili ommi għalla jaħfrilha kienet tixtrili mhux ta' spiss għax l-istess ma konniex nistgħu naffordjaw li nixtruh b'mod regolari. Kien hemm xi ħaġa simili għall-enċiklopedija li kienet Il-look and learn, dina kienet toħroġ kull ġimgħa jekk minix sejjer żball, eh, u fiha l-istess kultant nerġa' ngħid kienet eh, kienet tixtrilna dina eh, il-magazzin li jombat minn kien minn kien iktar ix-xhur tiegħek li jixtrih b'mod regolari kien iġemmaw eh, u jkollu forma ta' enċiklopedija. Ġifieri jiena nista' ngħid li l-aċċess tiegħi għall-enċiklopediji kien biss mill-iskejjer u mill-libreriji pubbliċi. Sakemm iżżewwiġt u mbagħad ħadt il-pożizzjoni tiegħi eh, għax minkejja li konna familja nista' nqisha bħala familja relattivament fqira u ġifieri trabbejna b'ħafna sagrifiċċji imma kemm missieri u l-iktar ommi li għalkemm kienet illitterata fil-veru sens tal-kelma illitterata imma dejjem kienet temmen fl-importanza tal-iskola. L-erba aħwa li konna kollha kemm aħna ħadna eh, livell ta' edukazzjoni biżejjed biex stajna nieħdu pożizzjoni tajba, mbagħad meta żewwiġt u bdew ġejjin it-tfal, hemmhekk eh, daħlet l-ewwel enċiklopedija li kont nixtri għax għalkemm kell il-pożizzjoni fejn kont naħdem fil-bank, imma l-istess bil-familja ma kontx tista' tixtri u bdejt nixtri enċiklopedija fuq insistenza tal-mara tiegħi iktar milli fuq insistenza tiegħi. Uh, il-joy of knowledge. U dina il-joy of knowledge kienet xi ħaġa li eh, kien pis kull ġimgħa imma imbirika għaliex għada għandna u it-tfal tant illum li kibru tant japprezzaw dal-joy of knowledge. Eh, u niftakar anka kienu jiġu n-neputijiet għax in-neputijiet mhux kollha kienu jixtru l-joy of knowledge u kienu jfittxu fiha. Hemmhekk bdiet l-ewwel rabta tiegħi ma' enċiklopedija. U minn hemmhekk minn fejn bdiet l-ewwel rabta ta' Tony Micallef ma' enċiklopedija, inħarsu lejn l-element l-ieħor tal-Wikipedija. Il-Wikipedija hija enċiklopedija, veru, imma x'jagħmel il-Wikipedija possibbli huwa l-internet. L-internet jiena lili ħalla impatt pożittiv għall-aħħar fuqi. L-ewwel nett, ħa nibda ftit qabel. Niftakar fl-1900, niftakar is-sena eżatta, jekk mhux eżatta viċin ħafna, forsi 84, 85, meta beda l-Spectrum, jiġifieri l-ewwel microcomputer, jiġifieri fej biex ġibtu kelli nagħmel import license, kelli nagħmel dikjarazzjoni mad-dipartiment tal-kummerċ li mhux se nagħmel programmi biex inġib dan qed ngħidu qabel eżatt xi 85 xi ħaġa hekk li mhux se nagħmel xi programmi li nġib xi nies ma jaħdmux. Ġifieri kemm għalija għax dejjem kienet taffaxxinani eh, l-elettronika minkejja li l-professjoni tiegħi hija fis-settur bankarju kienet, imma l-elettronika dejjem dejjem kienet NSID li kienet tinteressani. U anka peress li kelli tfal u jiġifieri l-kompjuter minn ċkunitom. Ġifieri minn hemm l-spektrum, l-spektrum kien l-ewwel namra tiegħi u ta' uliedi, imma mbagħad meta lejn is-snin disgħin daħal l-internet u jiena kelli l-Amstrad, il-PC 1512, li biex xtrajtu kelli nieħu jien naħdem il-bank kont dak iż-żmien, imma ma stajtx naffordja li nonfoq 870 lira Maltin biex nixtri Amstrad PC 1512 b'żewġ floppy disks ta' 360K u bi printer li kien jiswa 870 lira u kelli nieħu loan mill-bank biex xtrajtu. Imbagħad, imbagħad dan għadu għandu għadu jiffunzjona u upgraded, imma m'għandux x'jaqsam mal-internet. Allura tista' timmaġina kif ġie l-internet, iva, kont minn ta' quddiem net net net net. Wieħed minn tal-bidu li mill-ewwel mal dana l-Amstrad PC, u waħħaltlu eh, modem. Ma niftakarx, anyway, għax iż-żmien għadda ħafna. Ġifieri hija kont minn tal-bidu u ma jiddispjaċinix għaliex mbagħad ġew ċirkostanzi fil-professjoni tiegħi fejn eh, fil-bank li kont naħdem fih, nista' nsemmih il-midmed, eh, beda il-proċess li immorru minn sistemi ta' mainframe għal client server PC based system u eh, kienu jinnutaw anka l-bosses tiegħi li daħħalt Amstrad kont nagħmel graphs, kont nagħmel xogħol li, li kelli dil-ħajra għalkemm kollox studjajt waħdi ġifieri. U meta ġew biex, biex, biex. L-internet fetaħli orizzonti ġodda fejn jiena mbagħad stajt nitgħallem iktar fil-libertà, fil-libertà assoluta minn ġod-dar, nfittex, inkun mat-tfal, ma noqgħodx irid immur nistudja u nfittex kotba għal hemm u 'l hawn. U mort tajjeb ukoll fuq il-karriera tiegħi fil-bank għaliex Eh, u mbagħad fis-snin design eh, għamilt perjodu minkejja li minix eh, bniedem li jiena purament tekniku fej jidħol IT, imma sibt pożizzjoni poġġewni f'dik li għajdulu computer working group fej konna nimplementaw sistemi li kienu ħafna parametri u li rid tkun ta' fix-xogħol tiegħek biex inti mbagħad dik is-sistema tad-data eh, mingħajr ma tkun taf tipprogramma għal ħtiġijiet tal-bank eh, u mxejt ħafna fil-karriera u eh, nista' ngħid li kieku ma kienx l-internet meta mbagħad fis-sena 2001 għamilt meta tfal kibru u tħajjart li nagħmel l-ewwel degree tiegħi eh, saret possibbli żgur id-digri eh, u faċilitatni l-ewwel digri tiegħi anka l-użu tal-kompjuter u anka t-tieni digri il-masters imbagħad eh, ma kontx nagħmelhom kieku ma kellix il-faċilità li tirriċerka anka permezz tal-internet u permezz tal-kompjuter. Jiġifieri l-investiment li għamilt fis-snin design meta issellift biex ixtrajt kompjuter. U niftakar anka biex għamilt hard disk fil-kompjuter u biex għamilt modem fil-kompjuter, kelli nuħu loan żgħira kienu konna PC loans, kieku ma milġ dak is-sagrifiċċju ma kontx nasal eh, fej wasalt fil-karriera tiegħi eh, kemm fuq livell professjonali u iktar u ħafna iktar minn livell professjonali, is-sodisfazzjon tiegħi fuq livell personali. U għalkemm din taf tinstema' qisha xi forma ta' konklużjoni min-naħa ta' Tony Micallef, ma jistax jonqos li jiena nitolbu wkoll illi jgħidilna aktar dwar il-Wikimedia Community Malta. Il-Wikimedia Community Malta fl-aħħar mill-aħħar għalija personali kienet mezz ieħor fejn jiena stajt eh, inwassal u nagħti kontribut u waqt li nagħti kontribut foqsma differenti li nista' nagħti kontribut nista' eh, eh, insirna faktar dwar arti, dwar kultura. Minnaħa l-oħra, permezz anka ta' proġetti li jsiru b'mod differenti, qiegħed eh, nitgħallem u nżid it-tarif tiegħi stess, eh, imma fuq kollox is-sodisfazzjon li bħala komunità, bħala Wikimedia Community Malta, aħna qegħdin nkunu mezz, pjattaforma biex eh, individwi Maltin il-materjal tagħhom intuhom din l-opportunità nsemmu l-eżempju ta' Wikilabs Monuments li jekk inti għandek ritratt, dana ir-ritratt ma jibqax merfu għandek, imma dana r-ritratt jista' jkun disponibbli u jista' jkun użat bil-kunsens tiegħek eh, fi proġetti u f'artikli oħra eh, kemm fuq il-Wikipedia jew inkella anka fuq mezzi oħra u dejjem jingħata rikonoxximent u krettu ta' min ikun tella u għamel dak ir-ritratt dana nara li jiena li permezz tal-Wikimedia Community Malta eh, bil-limitazzjonijiet kollha li għandna qegħdin nkunu mezz kif nistgħu natu aktar opportunitajiet fejn l-artisti, fotografi u dawk kollha li għandhom għal qalbhom il-kultura u l-arti f'Malta jkunu jistgħu jimirħu f'postijiet u fuq mezzi li forsi qabel kienu mhux daqstant aċċessibbli għalihom. U l-istorja ma tiqafx hawn, la mal-Wikimedia Community Malta u wisq anqas ma' Tony Micallef. biex nimirħu f'Odissea Wikipedjana. Ħafna drabi se nterqu lejn destinazzjonijiet mhux magħrufa jew mhux tas-soltu. Drabi oħra se mmorru għal dawk li huma aktar familjari. Mixi daqqiet, se naraw li dak li jidher familjari huwa ppreżentat b'mod differenti fuq il-Wikipedia. Hemm differenza wkoll bejn id-dinja tal-Wikipedia b'madwar 300 lingwa minn madwar id-dinja u dik bil-Malti. Fil-Malti, il-Wikipedia tissejjaħ Wikipedija għax hija enċiklopedija. Xi drabi dawn il-vjaġġi enċiklopediċi se nagħmilhom waħdi, imma waħdi magħkom. Drabi oħra, xi ħadd li jkun mistieden f'parti oħra mill-episodju partikolari li jkun se jwassalna biex niġbdu f'direzzjoni partikolari. U hekk kull każ illum. Tony Mikallef, il-President tal-Wikimedia Community Malta, se joħodna f'raħal twelidu. Isimgħu x'irrakkonta dwar ir-relazzjoni tiegħu ma' dan il-post f'Malta kif huwa ppreżentat fuq l-enċiklopedija online b'diversi lingwi. Relazzjoni partikolari ħafna. L-iktar ħaġa li ġibditni għall-Wikipedija kienu proprju f'dawk is-snin bikrin fejn kien hemm ħafna ineżattezzi. Eżempju, daħħal il-kelma gżira u fuq l-artiklu dwar il-gżira kien hemm ħemel eh, jew kien hemm materjal ħanajdu hekk li ma kienx veritier, ma kienx hemm eh, sostanzjat u ma kienx hemm citations, nħobb insemmi l-eżempju tal-mibti Kappillan Kallo Manxe li kien hemm paragrafu sħiħ li jgħid jekk niftakar sew li fil-Knisja tal-Gżira kien hemm perjodu fejn kien jinstema il-leħen tal-Kappillan Karlo Manxe jidwi u jiena li trabbejt fil-Gżira eh, u kontu għadni u koll eh, nifrekwenta għatma kien li nafżgur li meta kont fit-fuliti ma' waħda min-navi tal-Knisja kien hemm il-Youth Center u kien hemm il-palk. Allura minn ġol Knisja eh, min jaf kemm konna nagħmlu ħsejjes aħna bħala tfal ġuvintu mhux minn ġol Knisja, minn ġol Youth Center minn fuq il-palk, konna nagħmlu ħsejjes u kienu jinstemaw fil-Knisja u kienu jiġu jsiktuna jew konna nkunu tindoqqu d-diski jew konna qegħdin nirrextaw u forsi ġew interpretati b'dal mod. Allura iva, l-ineżattezzi kienet ix-xi ħaġa li lili naħseb li ħajritni biex eh, nikkoreġi affarijiet li ma kienux veritieri fuq il-Wikipedia. U allura issa jagħmel sens li immorru propju fil-Wikipedia u naraw xem dwar din il-lokalità tal-gżira. Il-Wikipedia għandha eh, artiklu dwar il-gżira b'diversi lingwi, aktar minn 30 lingwa fil-verità. U naturalment, jekk wieħed ifittex għal gżira ħafna drabi, L-ewwel post li sa jintbagħat huwa fuq il-Wikipedija bl-Ingliż. Meta narawh dan l-artiklu, nindunaw li huwa artiklu relattivament sostanzjali, fis-sens li m'hemmx biss paragrafu jew tnejn imma hemm ftit tarif eh, mhux ħażin. Hemm ukoll diversi ritratti. li jinkludu il-bandiera tal-gżira, eh, l-arma tal-gżira li hija simili ħafna għall-bandiera tal-gżira, eh, fejn hi l-gżira fil-gżejjer Maltin. U anke dettalji oħra, inkluż minn huwa sindku, il-popolazzjoni, eh, u anke eh, dettalji oħra li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-post din il-lokalità partikolari. Numru ta' ritratti ta' inħawi eh, vari madwar il-gżira. Jidru kol f'din il-paġna eh, bl-Ingliż. Jena mux sa naqralkom il-verżjoni tal-paġna bl-Ingliż, tistaw tarawa dina faċilment anka jekk tfittxuha fuq l-internet. U taraw ukoll li teżisti b'numru sostanzjali ta' lingwi oħra, kif qed ngħidu aktar minn 30 eh, lingwa. Il-lingwi eh, prinċipali eh, Ewropej huma kważi kollha irrappreżentati. Il-Ġermaniż ngħidu aħna l-Ispanjol, il-Franċiż, it-Taljan. Dawn huma kollha lingwi illi hemm il-paġna dwar il-lokalità tal-gżira bihom. Il-Portugiż, il-Pollak, il-Norveġiż, u anke l-Olandiż. U bat tiskanta wkoll kif issiba anka eh, b'lingwi li forsi ma tistenniex daqshekk. Eh, mhux ħanajt pereżempju għall-Iżvediż jew nkella għall-Korean jew għall-Arbi eh, illi dawn il-lingwi tinstab anke bihom din il-paġna dwar il-gżira. Anka blurdu, ngħidu aħna. Pero eh, li affaxxinani huwa li pereżempju issiba wkoll fost lingwi oħra bl-isqalli, illi fil-verità huwa meqjus bħala dialett tat-Taljan. Issiba wkoll eh, b'lingwi oħra eh, illi mżgur illi ma tistennihomx bħal ma ngħidu aħna huwa l-Armenjan jew inkella lingwi oħra bħal huwa il-Persjan. Hemm ehm, lingwi oħra u jiena dawn il-lingwi se nħallihom għax ħafna minnhom anqas biss naf naqrom. Sintendi. Però eh, il-Malti huwa dik il-lingwa illi għandna illi qegħdin eh, flimkien illum hawnhekk intom tisimgħu lili. Eh, indubjament hija il-lingwa tagħna u l-lingwa illi nafu. U meta mmorru fuq il-Wikipedija jiġifieri l-Wikipedia bil-Malti, l-ewwel ħaġa li nsibu illi l-verżjoni tal-artiklu dwar il-gżira bil-Malti immedjatament hija kwalifikata l-gżira bħala lokalità u dan naturalment għax min ifittex f'enċiklopedija dwar gżira dik li hija iżola bit-Taljan jew inkella island bl-Ingliż, naturalment eh, din u jistenna li jsib dwar eh, gżira li hija island jew iżol, mhux eh, dwar il-lokalità ta' gżira. U allura mill-ewwel hija kwalifikata illi gżira hija il-lokalità. Imbagħad insibu wkoll illi hemm illi dan l-artiklu għandu bżonn jiġi wikifikat biex jaqbel mal-standards tal-Wikipedija. U hemm ukoll talba biex jekk jogħġbok għin biex ittejjeb dan l-artiklu skont il-konvenzjonijiet tal-Wikipedia. U dan mhuwiex il-bot wisq minn dak illi rrakkontalna Tony Mikallef. L-ewwel paragrafu dwar il-gżira fil-Wikipedija Bil-Malti huwa dan. Il-gżira hija belt li fir-reġun li ssiba fil-reġun ċentrali ta' Malta u li tinstab bejn taslima u l-imsida u qrib ta' xbiex. Il-popolazzjoni tal-gżira hija ta' 8029 dana f'Marzu tal-2014. Interessanti parentesi hawnhekk illi ehm, fuq il-paġna bl-Ingliż hemm anka popolazzjoni tal-gżira, il-numru tal-popolazzjoni tal-gżira huwa aġġornat aktar. Wala radunaw dan huwa eh, fost l-ewwel modifiki illi ċertament jekk mhux jien jew Tony Mikallef xi ħadd ieħor eh, għandu jagħmel jew ħanamlu Possibilment, anke sa meta inti tiġi biex tisma' din din il-modifika, anke tkun saret dan għal fatt li fi jannar ta' l-2019, skont il-verżjoni tal-Wikipedia bl-Ingliż, il-popolazzjoni eh, kienet diġa telet għal 11,669 li huwa mm, ftit aktar minn Tlett elef aktar minn dak li hemm imniżżel fil-verżjoni bil-Malti. L-isem ta' din il-lokalità ġej mill-gżira imsemmija għall-Gran Mastru Manuel de Vilhena, eh, illi aħna nafuha bħala l-Manuel Island. Ix-xett tal-gżira għandu veduti tal-Belt Valletta mdawra biswar li huma mdawla bil-lejl u dawna eh, joħolqu sfond għal gżira Manuel, il-jott marina u anke il-ġnien pubbliku. Umbagħad eh, l-artiklu dwar il-lokalità tal-gżira fil-Wikipedija bil-Malti jgħaddi propju għal l-istorja tal-belt infisa. U hawnhekk mill-ewwel wieħed jintebaħ anke jekk ħares lejn din it-taqsima illi ma hemmx referenzi, ma hemmx eh, ċitazzjonijiet kif ngħidulhom. Eh, ma hemmx eh, mod kif jiġi verifikat illi dak illi hawn miktub hawnhekk huwa bbażat fuq sors illi wieħed jista' joqgħod fuq. U dan huwa wieħed mill-prinċipji propju ta' kif eh, il-Wikipedia tkun aktar utli. Din il-problema ma nsibux biss fil-verżjoni bil-Malti, imma ssiba wkoll fil-verżjoni bl-Ingliż u anka lingwi oħra. Fil-fatt, eh, din il-parti ta' l-istorja tal-belt, l-istorja tal-gżira, meta wieħed iħares liha fuq il- eh, fuq il-paġna bl-Ingliż jara li hemm miktub propju hekk. This section does not cite any sources. Ħalli eh, naqbżu din il-parti ta' l-istorja tal-gżira anka biex ma ntawlux iżejjed fuq il-gżira, b'mod partikolari anka biex ma nkunx qiegħed naqralkom affarijiet illi ġejjin ehm, minn sors illi mhux verifikat u ngħaddu għal dik il-parti illi rrefera Tony għaliha ftit ilu. U din hija dwar il-Knisja Parrokkjali tal-Gżira. Il-Knisja Parrokkjali tal-Gżira, hawn miktub hawnhekk, hija dedikata lil Madonna tal-Karmen. Il-festa annwali tiġi ċelebrata fit-tieni ħadd ta' Lulju. Il-Knisja Parrokkjali tal-Gżira hija magħrufa lokalment bħala tal-ġebla. Dan b'referenza għal inċident illi seħ fil-qrib fl-10 ta' Lulju ta' l-1902. Tliet baħrin Brittanniċi fis-sakra, eh, William Wallace, Charles Turnbull u John Packen, ridu jidħlu f'bar u dak il-ħin il-bar kien magħluq. Meta Karbnu Brincat, sid tal-bar, rifjuta li jiftaħ, il-baħrin bdew jitfaw il-ġebel lejn il-post. Waħda minn eh, dawn il-ġebel eh, laqtet niċċa bżajra b'ritratt tal-Madonna tal-Karmnu li kien hemm barra l-bar. Il-ġebla kisret il-ħġiġa tal-qafas iżda ma għamlitx kuntatt ma' ritratt innifsu illi baqa' intatt. Inkejja r-riħ, il-ġebla baqgħet imwaħħla fil-ħġieġ imkisser. Il-ġebla tneħħiet mir-Reverendu Anton Manxe u ttieħdet fil-Knisja Parrokkjali ta' Stella Maris ta' Slima fejn il-kappillan kien ir-Reverendu Francis Vincent Manxe, illi kien ħu Anton. Sar talb u servizzi riparatorji għal tliet ijiem u wara dan dun Anton Manxe irnexxielu jwaqqaf kappella żgħira fil-gżira fejn ittieħed dan l-inkwatru b'din il-ġebla u hemm beda jissejjaħ tal-Madonna tal-Ġebla. Il-qafas il ġiex imkisser u l-ġebla illi ntefet fuq ir-ritratt tal-Madonna ġew ippreservati u għadhom esebiti f'din il-knisja sal-lum. Fis-7 ta' Lulju ta' l-1913 L-Isqof Pietro Paċ kien iddikjara il-kappella bħala viċi parroċċa. Fil-15 ta' Mejju ta' l-1921, l-Isqof Mauro Corbana iddikjara l-kappella bħala parroċċa. Durant Ton Manxe kien l-ewwel kappellan u taħt id-direzzjoni tiegħu bejn l-1921 u l-1935 inbniet il-knisja parrokkjali eżistenti. It-tieni kappillan fl-istorja tal-parroċċa tal-gżira kien Dun Karlo Manxè. Dan sar kappillan tal-gżira fit-12 ta' Mejju tal-1935 u dam jokkupa din il-kariga sa mewtu fil-11 ta' Novembru tal-1950. U sfortunatament, u sanajt sfortunatament għal raġuni li nittama li hija ovvja, l-istorja tiqaf hawn, imma l-istorja fil-verità ma tiqafx hawn. L-istorja tiqaf hawn fis-sens ta' xem miktub fuq il-Wikipedija u anka fil-Wikipedia dwar din il-parroċċa eh, tal-Madonna tal-Karmnu tal-Gżira, marufa bħala tal-ġebla. Naturalment, mill-1950 li hawn ġraw affarijiet oħra, u naħseb li parti mill-problemi hija li hawnhekk ma hawnx citations, ma hawn referenzi ta' xejn. U Tony eh, jaf dwarha din. La, ma kienx ikun hemm citations xejn, ġifieri. Però din ta' citations hija il-qofol tas-suċċess tal-Wikipedia kif qegħdin ngħidu. Allora, eh, Tony anka jifima, jifima din. Eh, mhux biss li mem citations imma fl-istess waqt kif se ġib anka l-affarijiet li huma tal-anqas kif jafuhom in-nies. Ħalli mbagħad iġib dawn ir-referenzi Eh, forsi wara, għalkemm il-moti preferit eh, minn dawk illi eh, jafu kif taħdem sew il-Wikipedia u li stabbilew anka bħala komunità regolamenti li biha timxi il-Wikipedia u jimxu dawn l-enċeklopediji online ehm, b'tant lingwi kif semmejna u ma propju dawn is-citations. Citation, u jiena di li, li smajta minn għand il-kappellan, imma mill-esperjenza tiegħi għax kien għaddu minn kull il-gżira. U għalkemm dan mhuwiex suġġett li jiena personalment naf dwaru jiena m'għandix dubju illi ximkien hemm xi sorsi ta' referenza illi jistgħu jiġu konsultati bħal pereżempju il-famuż eh, blitorħula Maltin ta' Alfi Gullajmir. Jina m'għandix kopja tiegħu dan imma ċert li hemm min qiegħed jisma' dan li qiegħed ngħid jien eh, li għandu kopja ta' dan is-sors u allura eh, permezz ta' il-modifikar ta' din il-paġna allura jista' jidħol dan is-sors veru propju. Kif fil-fatt daħal Anka sors dwar il-bliet tewmin illi hemm tal-lokalità tal-Gżira. Il-Gżira, anka qiegħda fuq il-Wikipedija din, hija ġemellata ma' Glifada fil-Greċja u anka ma' belt oħra ta' Valbrizix illi hija fil-Polonja. U dawn it-tnejn hemm referenza għalihom biex juru biċ-ċar illi din mhijiex xi ħaġa li hija inventata jew nkella eh, semawha u jridu jgħiduha imma hemm mod ċar eh, ma minn fejn ġej dan it-tarif. Fil-każ tal ta' dawn il Fil-każ ta' l-ewwel waħda, il-sors huwa eh, propju mill-website tal-Kunsill Lokali eh, il-verżjoni oriġinali Eh, għada teżisti għax arkivjata, fis-sens li il-website tal-Kunsill Lokali eh, tal-Gżira illi kien hemm meta nkitbet oriġinarjament din il-paġna llum m'għadix teżisti, imma mbagħad eh, il-parti l-oħra dwar il-belt l-oħra fil-Polonja issiba propju ehm, fuq il-verżjoni tal-website tal-gvern illi tal-gvern ta' Malta li għandu x'jaqsam mal-kunsilli lokali. U din hija xi ħaġa illi ġibna għal kemm huwa importanti allura dawn il-sorsi ta' referenza u ta' verifikazzjoni għax pereżempju anke f'dik il-parti li ħallejtilkom barra ġifieri dwar eh, l-istorja tal-belt infisa, il-lokalità tal-gżira, eh, hemm miktub dwar eh, l-iżviluppi li kien hemm fil-popolazzjoni u kif inbidlet din dal-aħħar. Ehm, u Tony mikallef ikun fost l-ewwel illi jgħidulek dwar dawn il-bidliet anka avolja eh, dawn issibhom imsemmin fil-Wikipedia ma hemmx sors ta' referenza għalihom. Il-gżira hija lokalità multikulturali f'daw l-aħħar 10 snin. Kollox sew. Imma allura referenza li fejn din? Fejn hija Ir-referenza li tgħidilna b'aktar preċiż eh, dwar id-demografija ta' din lokalità tal-gżira. Fejn ir-referenza? Hemm qiegħda? Le mhijiex. Imma jiġifieri titkellem ma' min titkellem u anke tkun hemmhekk tinduna u li l-parti kbira tan-nies huma barranin. Il-parti assoluta ta' nies huma barranin. Indubjament jiena mort il-gżira Kemm-il darba fl-aħħar snin u dan li qed jgħid Tony nista' ngħidu. Imma biex ikun sors enċiklopediku u biex ikun sors enċiklopediku fuq il-Wikipedija b'mod partikolari u l-Wikipedia b'mod globali, eh, irid ikun hemm sors ta' referenza illi ġiet ippubblikata. Sempliċiment dak li naraw u dak li nosservaw jew dak li nafu bħala kważi sens komun eh, mhuwiex biżejjed. Irid ikun hemm sors illi huwa verifikabbli. Jena mux sammur sal-estrem illi najt illi eh, il-paġna illi jem dwar il-gżira fuq il-Wikipedia eh, miex veritiera. Imma se ngħid illi għandha bżonn eh, sorsi ta' referenza biex jikkonfermaw kemm dak li hemm miktub huwa ta' bilħaq dak li għandna nkunu nafu f'enċiklopedija dwar il-lokalità tal-gżira f'Malta. U b'dik il-ħarsa lejn il-lokalità tal-gżira mill-Wikipedija bil-Malti, għana ġejna f'tmiem it-tieni programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi flimkien miegħi Tony Sant. Jina nirringrazzja lil mistieden li kellna llum li kien Tony Mikallef, President tal-Wikimedia Community Malta. Jekk trid issir taf aktar dwar il-Wikimedia Community Malta, tista' żżur is-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org. Jew inkella issibhom ukoll fuq il-Facebook fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darbohra. Fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar. Nawguralkom is-saħħa. Vjaġġi enċiklopedici u produzzjoni ta' l-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon nhar ta' Tlieta fl-erbgħa u nofs ta' waranofsinhar b'ripetizzjoni l-Ħamis fit-Tlieta ta' waranofsinhar.